коли в місті є нерозкриті справи. Нечесно залишати своєму наступникові засмічене господарство. Ну, гаразд, дійте, як задумали. Тільки дивіться, щоб у вас була і Марушка не вислизнула. Не вислизне. Маринич підвівся, переступив з ноги на ногу. Що в тебе ще? запитав так, ніби це Маринич сам прийшов до нього, а не він викликав його. Сьогодні вночі, Семене Петровичу, на квартиру гапана знову зробили фальшивий виклик з аварійної газової станції. Крижанівський різко випростався за столом. Так, фантазії хулігану не бракує, як бачиш, а цього, між іншим, слід було чекати. При тій умові, звісно, що ми з тобою легковажно до цієї справи поставилися. Семене Петровичу, але ж ну що, Семене Петровичу? Поклади руку на серце і визнай, що хоч як я просив зайнятися тим хуліганством, та як той мисливець, котрий ходить на полювання, або в лісі побути. Трапить йому щось на мушку, гаразд, а ні, то й так добре. Не знаю, як той мисливець, бо полюванням Бог милував не захоплююся, сухо вимовив Маринич, підколовши завзятого мисливця Крижанівського. Але ж ви знаєте, ми працюємо і над тими викликами, як мокре горить, тихо пробурмотів полковник. Ось ти, до речі, учора, ні, не вчора, вже сьогодні, коли додому прийшов, пів на третю ночі. Бачиш, а чим займався? Квартирними крадіжками. Хоч справу цю доручено вести групі грека, так? А ти все-таки працював майже до світанку і сам розробляв операцію. Чому? Опронявся важливістю справи, а фальшивими викликами, ти мене розумієш, як слід не пройнявся, І нічого не кажи мені. Ось тому в першій справі вже намітилися певні результати, а в другій жодних. Висновки, дорогий Анатолій Івановичу, роби, ти мене розумієш сам. Звичайно, послідовності у тих міркуваннях начальника було небагато, адже полковник зовсім недавно саме з Маринича питав і за квартирні краще. Але вказувати начальникові на нелогічність не випадало, та шкода було часу. Тим більше, що весною все-таки Петрович має рацію. Недостатньо пройнявся. Що там казати? Я, Севеле Петровичу, думаю чи ці справи, бува, не зв'язані між собою, бо ж остання крадіжка сталася в будинку, де живе гапан, а останній фальшивий виклик зробили саме в день крадіжки. Який же тут зв'язок? Не знаю поки що. Але невже це просто випадковий збіг? Мене чогось завжди насторожують випадкові збіги. І правильно насторожують. Особливо, коли виходити з того, що кожен випадок це результат певної закономірності. Треба тільки, щоб такі збіги не відводили, ти не розумієш, у бік на манівці. Одне слово, дивись. Повернувшись до себе, Маринич подзвонив греку. Нічого нового, доповів Михайло Йосипович. Новини, мабуть, почнуться ввечері, коли голова повернеться додому. То я зараз зникаю в інститут гапана. Шеф мені такого прочухана дав за ті виклики. Петровичу вони, видно, світ заступили. Висять чотири квартирні крадіжки, а начальника карного розшуку примушують ловити якогось недоумка або нехай навіть хулігана, якого через місяць не пізно буде зловити, казна що. Воно так. Але за місяць той хуліган, відчувши безкарність, може багато лиха накоїти. Не чули хіба? переляку іноді заїками стають, а від тих, як тепер кажуть, нервових стресів інвалідами. Та я ж не кажу, що ними зовсім не треба займатися. Але це ж і квартирні крадіжки все-таки. Маринич викликав кучерявого. Той доповів. На аварійній станції цей виклик зафіксовано о першій годині 12 хвилин. Дзвонив мужчина, назвався гапаном. У нього, мовляв, у квартирі чути сильний запах газу.